Bērna ticība Jūs esat Dieva bērns, ne Dieva vergs. Ja spējat uzlūkot Dievu kā savu tēvu, tad varat teikt, mans tēvs ir bagāts, mans tēvs ir varens, mans tēvs ir labsirdīgs. Viņš noteikti dāvinās man daļu savas labsirdības, varenības un bagātības. Tāda ir bērna spontānā izjūta. Ja jūtat, ka Dievs ir kungs un jūs esat viņa vergs, tad kāda var būt ticība sev? Vergs, nekavējoties teiks, šodien viņš ir mans saimnieks, taču rīt viņš var mani padzīt. Vergs nevar saukt par savām saimnieka bagātības vai spējas, bet bērns to var. Ja vēlties ticēt sev, sākumā apjautiet, kāda ir jūsu saikne vai attiecības ar iekšējo stūrmani. Ja tās ir tēva un bērna, mātes un bērna, vai mīlošā un iemīļotā attiecības, ja tās ir divu vistuvāko draugu attiecības, tad varat cerēt saņemt no Dieva jebko. Ja nespēsiet nodibināt šādu mīļu vienotību starp sevi un Dievu, tad no kurienes gan radīsies ticība? Ja domājat, viņš ir tik tāls – Viņš ir visaugstākais kungs, bet es esmu tikai niecīga radība. Nekādas vienotības izjūtas nevar būt. Ja domāsiet par sevi kā par sīku skudriņu un par Dievu kā milzīgu ziloni, tad, protams, teiksiet, ak, kā gan man var būt tāds spēks vai spējas, esmu tik vājš un nenozīmīgs. Taču, ja domāsiet par Dievu kā par tādu, kurš vairāk nekā dedzīgi vēlas dāvāt jums to, kas viņam pieder, tad sajutīsiet, viss Dieva spēks ir paredzēts man. Kad pienāks laiks, viņš man to dāvās. Kad jums būs šāda izjūta, tad sajutīsiet, ka jūsu tēvs dāvās visu, kas ir nepieciešams. Tad noteikti iemantosiet stipru ticību. No rīta baroju ticības liesmu, vakarā ieraudzīju ko pārsteidzošu. Visas manas šaubas mirušas badā.